بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون درس <coughs> dersimizde mana shu oyatni bobga bir misol qilib keltirilgan Alloh aytadiki ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun hech narsani yarata olmaydigan va o'zlari yaratilgan bir maxluq bo'lgan narsalarni Allohga shirk qilishadimi va ular hech qanaqa nusrat ham berishlikka qudratlari yo'q balkim ular o'zlariga ham nusrat berisha olmaydi bu oyatni keltirilishligidan maqsad darhaqiqat biz o'tgan darslarimizda istioza bobini oldik va istig'osa ya'ni buni hammasi yordam so'rashlik to'g'risida boblar bo'ldi bu bobni ana shu tepada etilgan istig'osa va istig'osa istioza va istig'osa boblariga ergashishliklarini ergashtirishligidan maqsad shu ma'noni ta'kidlab va boshqa amallarni ham shu bobga kirgizishlik maqsadida Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun." Ular yaratilgan bo'lib turib va o'zlari hech narsa yarata olmaydiganlarni Allohga shirk keltirishadimi, shirk qilishadimi? So'zsiz yaratuvchi ana shu ibodatga haqlik va ularda hech qanaqa bir yaratishlik qudrati bo'lmagandan keyin qanaqib ular Allohga boshqasini shirk qilishadi la yastati'una lahum nasra ular hech narsaga yordam va la anfusahum yansurun hatto birovga u yoqda tursin yordam berishlik o'zlariga ham yordam bera olmaydi shuning uchun ana shu butlarga ibodat qiladigan shaxslarni birini butini ustiga tulki hojatini qazo qiladi shunda ko'rgan vaqtida o'ziga o'zi achinib aytadiki arabbuni yabulu sa'balanu bi ra'sihi laqad hana man balat alayhi tha'alibu bu boshiga tulki hojatini chiqaradigan bu Rabb bo'larmidi? Kimiki uni Rabbisi o'sha faalib tulkilar uni hojat ustiga hojat qiladigan narsa bo'ladigan bo'lsa u xor bo'pti deydi. Bu darhaqiqat xorlik belgisi. va illo al-malikud dayyan butun mulk egasi bo'lgan Robbul alamin subhanahu va taoloni tashab odam bir o'ziga o'xshagan bir ojizga ibodat qilarmidi Alloh aytadiki: "Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu" innallazina tad'una min dunillah la yakhluqu la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa iyaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'ufa at-talib wal matlub ey odamlar sizlarga bir zarbur masal qilib misol keltirildi unga quloq solinglar innallazina tad'una min dunillah Allohdan boshqasiga duo qilib turganinglar nima bo'lishidan qat'iy nazar bu la yakhluqu zubaba bir pashshani ham yaratolmaydi ular Walau ijtama'u lah ana shu pashshani yaratishga butun hammasi yig'ilsa ham shu pashshani yaratishga qudrat yetmaydi va iyaslubhumu zubabu shay'an endi boshqa marhalaga ko'chyapti bir narsani yaratishlik u yoqda tursin agar ularni oldidan bir pashsha birorta hojatini olib qo'yadigan bo'lsa la undan o'sha narsasini olib qo'ya olmaydi qaytadan talab qiluvchi ham talab qilingan ham zaif bo'ldi butga ibodat qilib turgan ham bu butni o'zi ham u xorlik zaiflikka yo'liqdi Sussiz Allohdan boshqasi bu nima bo'lishidan qat'iy nazar ibodatga haqli emas sababi u yaratmaydi tepadagi oyatga aytgan o'xshagandek ayushrikuna man la yakhluqu shay'an va yaratmagan va yaratolmaydigan ibodat qilinishlikka haqli emas Alloh aytadiki afaman yakhluqu kama la yakhluq afaman yakhluqu kama la yakhluq afala tadhakkarun yaratadigan yaratmaydiganga o'xshaydimi shu bilan tengmi afala tadhakkarun eslatma olmaysizlarmi va shularning biri annahum ular makhluquna minal adam fahum muftaqiruna ila ghayrihim ibtida'an va dawama ular yo'qdan bor bo'lishgan bu butlar u shunga o'xshagan narsalar hammasi Allohga shirk keltirilib turgan narsalar va ular boshidan boshqasiga muhtoj bo'lgandan keyin davomda ham muhtoj bo'lishadi <clears throat> Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki: "Vallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atun." Allohdan boshqaga duo qilinib turganlar hech narsa yarata olmaydi. Ular o'zlari yaratilgandir. Demak, bu oyat ham tepadagi ma'noni qo'llab turibdi. "Wala anfusahum yansurun" degan oyatni ma'nosida Alloh aytadiki: "Va man nasru illa min indillah, al-azizil hakim." Nusrat faqat Alloh tarafidan bo'ladi. Alloh aytadiki: "Yansurkumullohu fala g'aliba lakum." Agar Alloh sizlarga nusrat beradigan bo'lsa, uni sizlarni g'olib keluvchi sizlarni ustingizga, balkim sizlarni qarshinglarda g'olib keluvchi yo'qdir. "Va iyyahzulkum" "Va iyyahzulkum faman zallazi yansuruhum yansurukum min ba'di." Agar sizlarni yordamsiz tashab qo'yadigan bo'lsa-chi unda Allohdan keyin yordam beruvchi yo'qdir deydi demak nusrat va izzat va kamolat faqatgina Alloh subhanahu va taoloning o'zidan Alloh aytadi boshqa oyatda والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Alloh aytadiki Allohdan boshqasiga duo qilib turganinglar hattoiki qitmirga ham ega emas u qitmir bu arab tilida aytiladigan bu qitmir xurmo mevasini danagini ustida pardasi bo'ladi danagini pardasi ana shu narsaga ham ega emas ular la yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum ular agar ularga shu bilan birga duo qiladigan bo'lsanglar ular duoingizni eshitmaydi walau sami'u mastajabu lakum agar eshitsa ham agar ular duolarga ijobat qilolmaydi va shu bilan birga qiyomatda qilgan shirikligilarga kofirlik qiladi demak duo qilinadigan narsada 3 ta narsa shart qilinadi oyatda aytilgandek Vallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Allohdan boshqasiga duo qilib turgan narsalar hatto qitmirga ega emas. demak ibodat qilinadigan narsani birinchi sharti mulk egasi bo'lishlik kerak in tad'uhum la yasma'u du'aakum duo qilsanglar eshitmaydi degan demak duo qilinadigan ma'bud eshituvchi bo'lishlik kerak walau sami'u mastajabu lakum agar eshitsa ham ular ijobat qila olmasdi degandan shart chiqadiki ibodat qilinadigan nima bo'lishlik kerak duoga istijoba qilishlikka qudrat egasi bo'lishlik kerak demak bu narsalarni hech qaysisida Allohdan boshqa bo'lgan hamma narsada tepadagi etilgan sifatlar shartlari yo'q va uni ustiga Alloh aytadiki va yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum qiyomat kuni bo'lganda sizlarni qilgan shirkinglarga foyda bermaydi balkim ular kofir bo'lishadi sizlarni qilgan shirk amalinglarga shularni eng boshida turadigan tog'ut u shayton shayton nimadirkin qiyomatda deb so'raladigan bo'lsa Alloh aytadiki وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi Shayton qiyomat bo'lgan kunida bu o'ziga ibodat qilgan shaxslarga aytadiki innalloha va'adakum va'dal haqq Alloh sizlarga va'da bergan vaqtda bergan va'dasi haq va'da edi. Man sizlarga yolg'on va'da berib xilof qildim yana. Man sizlarni bir o'zimdan bo'lgan bir kuch bilan majburlab ergashtirmadim o'zimga. Qarangki, yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Kofirlik qilyapti, bosh tortyapti. Man sizlarni majburlab ergashtirmadim. Faqatgina illa an da'awtukum, sizlarni chaqirdim shunchaki. Fastajabtum li. Menga javob berdinglar. mani chaqiruvdim manga ergashdinglar ma ana musrihikum, fala talumuni fala talumuni va lumu anfusakum mani malomatlamanglar bu kunda o'zinglarni malomatlanglar tepadagi oyatda afala tadakkarun mana shu dunyoda eslatma olib Allohni yolg'iz o'ziga iltijo qiling ammo shunaqa bo'lmaydigan bo'lsa qiyomatda malomat foyda bermaydi fala talumuni va lumu anfusakum mani malomatlamanglar o'zingizlarni malomatlanglar ma ana bi musrihikum va ma antum bi musrihi man sizlarni bu balodan qutqara olmayman va sizlar ham meni qutqara olmaysizlar demak o'sha kunda bu ma'budotlar hammasi qilingan ibodatlariga kofir bo'lishadi demak uluhiyatda rububiyatda yolg'iz bo'lgan Alloh uluhiyatda ham yolg'iz bo'lishligi shart. وفي صحيح أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكس وكسرت رباعيته وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء وفي الصحيح sahihda deb turibdilar bu sahihayda buxoriy muslimda hadis anas roziyallohu anhu xabar beradilarki nabiy sollallohu alayhi vasallam uhud voqeasida yuzlari va boshlaridan jarohatlandilar va oldi tarafdagi tishlari sindirildi bu nabiy sollallohu alayhi vasallamning aziyatga yo'liqqan kunlari edi uhud jangida hatto mana shunday qiyinchilik bo'lgan vaqtda nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarki kayfa yuflihu qavmun shajjav nabiyahum payg'ambarlarini yuzlarini va boshlarini jarohatlagan qavm qanday yaxshilikka yetishadi qanday najot topishadi falohga qanday yetishadi deb aytdilar shunda Alloh subhanahu va taolo aytdiki laysa laka minal amri shay Laysa laka min al amri shay sizga hech qanaqa ish qarashli emas. Alloh aytganday yahdi man yasha va yudil man yasha. Alloh xohlaganini hidoyat qiladi va xohlaganini adashtiradi. Kimda kim Alloh uni hidoyat qilsa uni adashtiruvchi yo'q va kimniki Alloh adashtirsa uni hidoyat qiluvchi yo'q. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ashraful xalq va khatamul anbiya va rusul Allohga eng karomatli, hurmatli bo'lgan bandasi bandasiga xitob qilganda Alloh laysa laka minal amri shay. Sizga hech qanaqa ish qo'yilmagan, aloqangiz yo'q bu ishlarning hammasiga degan so'zni mana shunday shaxsga aytilib turgandan keyin undan boshqa narsalar avliyolar va asfiyolar va shuhadolar va boshqa boshqa shaxslar nimaga ega bo'lishardi mana shu o'rinda tavhid egasi Allohga maqtov etib shukr qilishlik kerakki hatto Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar etamiz o'zidan boshqasiga hojatimizni qilmaganiga mu'min banda Allohdan boshqasidan hech boshqasidan hech kimga hojati yo'q. U faqatgina Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina iltijo qiladi va o'zigagina hojatmand bo'ladi. Laysa laka minal amri shay. Sabab Alloh aytadiki, Qul innal amra kullahu lillah. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, eting ishlarni hammasi kullahu hammasi lillah Allohni yolg'iz o'ziga qarashlik Alloh aytadiki ala lahul xalqu wal amr tabarakallohu robbil alamin ala lahul xalqu wal amr xalq va amr hammasi Alloh uchundir bu Alloh subhanahu va taoloning xususiyati وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا وبعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hayotlaridan bir fojiali voqea bo'lgandan keyin rukudan turgandan keyin qunut qilganlarida mana shu duoni qilardilar. Allohumma ey Alloh, ey Rabbim falonchini la'natlagin deb boshqa bir rivoyatda Safvon ibn Umayya va Suhayl ibn Amr va Al-Harith ibn Hisham shu shaxslarga qarshi duo qiladilar shunda mana shu oyat tushdi deyaptilar laysalaka minal amri shay tepadagi oyat bir oyatni nuzulini ikki sabab bo'lishligi ajab emas Alloh subhanahu va taolo laysa minal amri shay deganni juda bir e'tiborli o'rni bor mana shu o'rinda. Nima u? tepadagi shaxslarga qaytaylik sofvon ibn umayya va suhayl ibn amr va haris ibn hisham radhiyallohu anhum jamian bularni hammasi boshida nabiy sallallohu alayhi va sallamga dushmanchiliklari bo'lib amrni oxirida Allohga iymon keltirib islomlari juda chiroyli bo'lib haqiqiy tavhidda o'tishgan bu dalolat qiladiki nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohning amriga daxli yo'q ekan Alloh subhanahu va taoloni o'zini xususiyatiga hech kimma aloqasi yo'q. Eng hattoiki o'ziga eng yaqin bo'lgan xalili Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lsa ham bu narsaga u kishini daxli yo'q ekan. Demak, odam hech kimni hidoyatini ulug' deb qiyin deb o'ylashlik kerak emas. Va shuningdek hech kimni pas olishligi ham mumkin emas hech kimni hidoyatini uzoq deb o'ylashlik mumkin emas deganimizga mana shularni iymonga islomga kelishligi bir dalil bo'ladi mo'min odam qancha shirkka cho'kib ketgan odam bo'lsa ham o'shani iymonga kelishligi va islomda barqaror bo'lishligini umid qilib noumid bo'lmasdan harakat qilib sabablarni ishlatishlik kerak va zalolatda va adashishlikda va mana shunday xorlikda yurgan shaxslarni past sanab bu odam bo'lmaydi degandek lafzlarni ishlatishligimiz mumkin emas hattoiki Nabiy sallallohu alayhi va sallam xabar beradilarki Banu Isroildan bir toat itoatda ibodatda yurgan bir shaxs ma'siyatga cho'kkan odamni oldidan o'tib Allohga qasamki, Alloh falonchini gunohini kechirmaydi deb aytadi. Shunda Alloh aytadiki, kim u menga mandan oldin peshqadam bo'lib gapiradigan falonchini man kechirmas ekanman deb man uni gunohini kechirib sani amalimni sana sani amalingni ihbot qildim deydi bekorga chiqardim demak bu bobda inson tiliga ega bo'lishlik kerak kelajakda boblar keladi innahu la ya'asu min illal qawmul kafirun Allohning rahmatidan va marhamatidan faqatgina kofir qavmgina umidsiz bo'lishligi mumkin Demak, laysa laka minal amri shay. Innama anta nadhir, siz eslatuvchisiz. Vallohu ala kulli shay'in vakil. Va Alloh har bir narsani tasarrufini qo'li tasarrufini o'z qo'liga olgan. Hech kim hech kimni hidoyatiga yoki zalolatiga javob bera olmaydi. buni hammasi Allohning vahdoniyatiga qaytadi وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة, عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Alloh tomonidan "Anzir ashiratikal aqrabin" siz o'zingizga yaxshi yaqin bo'lgan qarindosh urug'laringizga eslatma bering degan oyat tushgan vaqtda Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlarining qarindosh urug'lariga aytdilarki, "Ya ma'shara Quraysh, ey Quraysh jamoati, qarindoshlari" nabiy sollallohu alayhi vasallamni qarindoshlari bu quraysh qabilasi nabiy sallallohu alayhi vasallamni qarindoshlari ya ma'shara quraysh ishtaru anfusakum o'z nafsinglarni Allohdan sotib olinglar man Alloh tarafidan sizlarga hech bir hojatinglarni chiqarib bera olmayman bu nabiy sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy bir Alloh subhanahu va taologa o'zlarini bog'lanishliklari va ummatlarini faqat Allohni o'ziga bog'lanishlikka chaqirib turganlaridan bu. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib Ey Muttalib o'g'li Abbos amakilari Nabiy sollallohu alayhi vasallam amakilari La ug'ni anka minallohi shay'a. Alloh tarafidan hech bir hojatingizni chiqara olmayman men. Ya Fatima, ya Safiya, ammatu Rasulillah. Ammatu Rasulillah Nabiy sollallohu alayhi vasallamni ammalari. La ug'ni anki minallohi shay'a dedilar. Va ya Fatimatu binta Muhammad. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qizlari Fatima mani mana shu dunyoda molimdan xohlaganingizni so'rang ammo Allohni oldiga borganda la ug'ni anki minallohi shay'a Alloh tarafidan bo'lgan hech narsani men sizlan sizni hojatingizga chiqara olmayman Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallamga oyat tushiradiki: "Qul la amliku li nafsi naf'an va la darran illa ma ularga aytingki man o'zimga hech qanaqa bir foyda yoki ziyonga ega emasman Allohdan bu ma'nodagi oyatlar juda ko'p qul inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim ularga ayting man agar Allohga osi bo'ladigan bo'lsa juda bir ulug' kundagi azobdan qo'rqaman deb ayting deb o'rgatadi La ugni anki minallohi shay'a. Mana shu dunyoda qo'limdan keladigan narsa bor mulkimni berishlik. Ammo Alloh subhanahu va taolo tarafiga bo'ladigan bo'lsa, undan hech qanaqa bir hojatingdan chiqara olmayman. Demak, payg'ambarga yaqin bo'lishlik, payg'ambarga qarindosh bo'lishlik, hatto u kishi alayhi salatu vassalomning zurriyoti bo'lishlik odamni hech qanaqa bir foydaga yetkazmas ekan agar o'zini amali bo'lmaydigan bo'lsa shuning uchun alloh subhanahu va taolo aytadiki inna akramakum indallohi atqakum innalloha alimun xabir alloh subhanahu va taoloni oldida eng akromiylar karomatli hurmatligilar atqakum eng taqvolilaringiz taqvoli kim u an ta'mala xayron yaxshilik amalni qilishlik kerak an ta'mala ma amaralloh ala nurin minalloh tarju savoballoh va antatruka tatruka ma nahalloh ala nurin Allah khaufan aw khashyatan min azabillah mana shu taqvoni ta'rifi yaxshilik amalni qilasiz ala nurin Allah shariat ko'rsatgan Allohdan bo'lgan bir nur bilan bu nabi sollallohu alayhi vasallam sunnatiga muvofiq qilishlik tarju Alloh Allohdan savobni umid qilasiz bu ixlosga dalolat qiladi va shuningdek yomon amalni tashiysiz ala nurim min Allah. Allohdan bo'lgan nur ham, u boyiga aytilgan ilm ham nabiy sollallohu alayhi vasallam sunnatiga muvofiq taxsha iqoballoh u ham Allohning azobidan qo'rqib Allohga ixloslik bilan demak ixlos va mutabaa minam yaxshilikni qilishlik va ixlos va mutabaa minam yomonlikdan qaytishlik mana shu taqvo Wal aqibatu lit taqwa. oqibat taqvoga bo'ladi demak hech kim hech kimga hech qanaqa foydasi va ziyoni yo'q faqatgina uni yaxshi amali najot beradi najotga sabab bo'ladi uni turgan joyi yoki falonchini o'g'li bo'lishligi yoki falonchini qarindoshligi bo'lishligi yoki makonatini ulug'ligi unga hech qanaqa foydasi yo'q o'shaning uchun abu dardo roziyallohu anhuni shomda bo'lgan vaqtlarida ashoblardan biri Baytul maqdisga chaqiranlar. Baytul maqdisga payg'ambar va sodiqlarni shahriga keling deb chaqirganlarida abu dardo roziyallohu anhu xat yozadilarki siz bilmaganmidingiz odamni insonni turgan joyi aziz qilmaydi hurmat qilmaydi uni hurmatli qiladigan bo'lsa uni faqatgina qilgan amali hurmatli qiladi Allohga bo'lgan ixlosi va ana shu ixlosga muvofiq bo'lgan Nabiy sallallohu alayhi va sallamga uning sunnatiga muvofiq bo'lgan bir amalgina unga karomat, yaxshilik keltirishligi mumkin. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetadi. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.